mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari eriku imana amakuru ndabashikiriza kuri no mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyeshuri bayobewe umwaka w'icenda mu ishure nshingiro bararekuriwe gusubiramwo umwaka n'ingingo yemejwe n'inama shikiranganje yakoranye muri iyi ndwi umushikiranganje w'indero akaba yahavuye nasohora urwandiko rushira mu ngiri yo ngingo ibubanza ya amakomine basabwa na buramatari kunagura amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose ahandi hagakomezwa mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano n'abakenyezi b'imboneza ku rwego rw'igihugu barakoranye mu nama yabahuje aho bemeza ko basanze umukenyezi w'umurundikazi amaze gutera intambwe mu bisata bitandukanye ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu gisata c'indero ngo hagiye gutangwa ibibanza ku banyeshuri basubira mu mwaka bayobewe mu w'icenda w'ishure nshingiro ivyo bikaba vyapfundikiwe mu nama nshikiranganje yo kuri uyu wa gatatu umushikiranganje w'indero amaze kwerekana ko n'amashuri y'imyuga yaragenewe abanyeshuri atabigisha afise canke ibikoresho nk'uko bishikizwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta mu itangazo ryasoho nyuma y'iyo nama Prosper Ntagwami yamenyesha ko hari vyahindutse mu bushikiranganje bw'indero nkikugwaho ry'ubuyobozi bw'ubuyobozi bwo gusoma no kwandika kugira hitabweho gusumba ishure shingiro kugira ngo ibisata byose bikore neza hafatiwe ku ntambwe igisata cy'indero kigeze ko no ku ntumbero ya leta mu bijyanye n'icyo gisata hari ibishasha bimwe bimwe byashyizwe muri iyo nteguro ku bindi nabyo haraba bikeyi byahindutse kugira ngo ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi butunganywe neza kuva hasi gushika hejuru muri bishasha bimwe bimwe twovuga ni nk'ibi gukuraho ubuyobozi bwo kwigisha gusoma no kwandika kugira kugira ngo utwigoro dutumberezwe cyane cyane ku ishuri nshingiro gushyiraho ubuyobozi bukuru bujejwe indero kugira ngo bukurikiranire hafi icyo gisata kuva hasi gushyika hejuru gushyiraho ubuyobozi bukuru bujejwe inyigisho z'ubuhinga n'imyuga gushyiraho ubugenduzi bukuru mu bushikiranganji n'ibindi inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyitosora mu duce tumwe tumwe mu tuntu n'utundi umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi mushakashatsi yaravuze ikibazo kijyanye n'abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda bayobewe amashuri y'imyuga yategerezwa kubakira ntakwiye kuko menshi ntagira ibikoresho ayandi nayo ntagira abigisha inama shikiranganji yaciye iha uruhushya rudasanzwe umushikiranganji rwo gutanga intumbero kandi itomoye ku mashuri yose y'ingene ivyo bibanza vyo gusubiramo bimwe bita kudubura vyotangwa atawanja wangura Prosper ntagwamiye no muvugizi wa leta y'u Burundi mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo c'abana bayoberwa mu mwaka w'icenda amashuri mashuri nshingiro bakabura aho babandaniriza kubera ubukene bw’amashuri n'ibikoresho ubushikiranganje bw'indero bwavuye busohora kuri wa gatanu itangazo aho bumenyesha ko butanze uburenganzira bwo guhitira mu mwaka w'icenda ariko ibyo gusubiramwo umwaka karenga rimwe ngo ntibirekuwe kugataka ku Burundi abayobozi b'indero mu ntara bakaba gushira mu ngiro iyo ngingo umukenyezi w'umurundikazi waramaze gutera intambwe mu bisata bimwe bimwe nko mu bijyanye no kwiga amashuri maremare ukubaka amazu gutwara imiduga minini minini minini bitahora bikogwa ibitahora bikogwa aho hambere byavuzwe n'umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri wa gatano hari mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku rwego rw'igihugu ariko kandi ngo abakenyezi b'imboneza babwirizwa gushigikirana na cane cane muri bino bihe bakafasha mu kurwanya ikiza cya korona kuko kiriko gisubiza inyuma iterambere ry'umukenyezi kera batubwira ko atamukenyezi yubaka inzu ndetse bavuga ko yubatse inzu akayisakara irava niho ibandewe nibo ubu basigaye biga nibo basigaye bafasha abagabo mu kubaka inzu abakenyezi ubu bariga kubaka bariga ubuganga ubuhinga bwa none n'ibindi twara ko ari ibyigwa by'abagabo gusa muri kino gihe abigeme n'abakenyezi baramaze kwizukira imyuga yari yiharikiwe n'abagabo abakenyezi n'abigeme basigaye banyunga ibiduga byo kunguruza abantu bimwe byo kunguruza imizigo ndetse n'ibiduga binini binini bijyana ibintu mu makungu na cyane cyane ibimashini bikora amabarabara nabyo ni abakenyezi ntibabigera umutwe abandi ni abakinnyi rurangiranwa mu rukino rw'umupira ubwo bari baje ko ari ku mwana w'umwigeme na cyane cyane abigeme basigaye bajya mu mahiganwa y'izo nkino cyo kimwe n'abahungu kandi bagatahukana urusho rushimishije muri kino gihe leta ihaye ikibanza kidasanzwe inyigisho n'imyuga n'iby'ubuhinga twasaba mwebwe bakenyezi b'indongozi guhimiriza abana b'abigeme kuzijukira bakiga imyuga yose badacaguye kuko barashoboye isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri abajeje intwaro barasabwa kwigisha imigambi ya leta bo nyine ubwabo bagatanga n'akarorero mu kuyitabira bivugwa n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga mu by'imibano aho ku munsi wa kane harimboneza n'abatware bo muri komine buhinyuza bariko bigishwa ivyo gutegekanya kazoza harimo amashirahamwe yo kuvuzanya biboneka ko gushika ubu yitabwa na bake mbere n'abatware ntibayajemwe n'inkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana twafashe ugwagwa ntitwagiye muri za musiteri na primus ahasi mu kabari ijwi ni muganga Edouard Nkuru nziza aserukira ishirahamwe Memiza akaba n'uburongoye runani rw'amashirahamwe yo kuvuzanya mu gihugu Mutuelle de Santé Communautaire mu gifaransa aha ariko yigisha imboneza zitandukanye muri komine ya Buhinza uko abantu bomenyera kuziganiriza ivya nkene nko mu vyo kwitekaniriza kazoza mu vyo kwivuza uwo anywa amacupa abiri y'ugwagwa igihumbi ku munsi ijya nterana uvuga ngo ni menshi igenda ku kwezi kumwe umuntu anywa urwawe tumubwire tuti wewe unywa amacupa abiri ihe akanya umara amezi abiri unywa rimwe rimwe zohera interano yayo ironsa muri komine atamushefu dozone n'umwe ari mu ishyirahamwe ryo kuvuzanya denise ndaruhekere umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga mu by'imibano asaba abatwari na cyane cyane abakuru b'imitumba bashasha kuba abigisha imigambi ya leta bihereye ko nsaba nshimitse ko abatware mwebwe nyine muba rimwe mwiherako ibyo tubone mwinjiye bikwiye kuko ntushobora kujya guhimiriza abo utwara ngo gira ibi nawe mu gihe utavyumva muregwa trinite arongoye umutumba kiyange ari nakaguhavunira bagenzi we nanje birantera ikibazo iyo bishitse nkanaho nikora akagwara ugaca usangana kajya kamu ntaka kandi kumuvuzi yaremvye biba ngombwa ko ari twebwe dukoresha ingufu kugira ngo umuntu ajye kwa muganga avugwe bitworohe nivyo dupanga ngo niterambere tudafise amagara meza ntavyo twoshikako ushika ubu nta na batanu kwijana y'abanyagihugu mw'intara ya muyinga bari mu mashirahamwe yo kuvuzanya nubwo yarashinzwe mu makomine yose ibuhinyuza Diodone Nzeyimana radio isanganiro urakoze Nzeyimana tuve mu yinga tuje mu kayanza aho buramatari hamagarira abakuru b'imitumba baheruka gutogwa muri iyo ntara gukurikirana neza ko ku mitumba barongoye umwana wese ageze kuja mu ishuri ajanwa uko ajanwa ku ishure kuko kubwiwe ngo ishure ni ryo soko ry'iterambere rirama igisata c'indero be n'ic'umutekano bikaba arivyo vyagarutsweko cane mw'iyo nama ku bijanye n'igisata c'indero urongoye komine y'indero igatara izidoro igira uko ishaka akaba yamenyesheje ko hakiriho hamwe hamwe muri iyo komine abana batajanwa ku mashure kandi bari mu kigero cy’imyaka yo kwiga uwarongoye igisata cy'indero muri komine gatara akavuga ko akenshi biva ku miryango abubakanyi baba babanye nabi gutyo ngo ntibaheze ngo bitwararike kazoza y'ibibondo bibarutse mu kubajyana mu mashuri ikindi amenyesha ngo ni uko hari n'abana baba bavukiye mu miryango ya bantahonikora hamwe n'abo mu miryango y'abatwa nabo batajyanwa mu mashuri kubera ubukene ndetse no kutamenya akamaro k'ishuri ku babyeyi babo buramatari w'intara kanzaramikisha hayo akaba yaciye asaba abakuru b'imitumba baheruka gutogwa gukurikirana neza ko ku mitumba barongoye y’umwana wese ageze mu kigero cy'imyaka yo kwiga ajyanwa mu ishure kubw'iyo ndongozi ngo ishure niyo soko y'iterambere rirama agasaba abajeje intwaro muri komine gatara nabo kuza barafasha mu kurondera abagira neza boza barafasha bo mu miryango ya bantahunikora n'abatwabareka kujyana abana babo mu ishure ku mvo zo mikoro make nawe mu gisata cy'umutekano buramatari w'intara akaba yasabye abanyagihugu bose bo muri komine gatara atawikumiriye cyangwa ngo akumirwe kugira hamwe mu kubumbatira amahoro n'umutekano biciye muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemo bose imbere y'uko iyo nama itangura uwo mutegetsi arongoye intara akaba yabanje kwifadikanya n'abanyagihugu bo ku musozi muhingira mu bikorwa byo guca imikobekaho ku gacimbiri gakenke na kabukoro haciwe imikobeki iri ku burebure bw'imetero igihumbi n'amajana icyenda na cumi n'indwi mu kayanza patrick sengimva ku radiyo isanganiro urakoze patrick bubanza naho abarongoye amakomine muri iyo ntara basabwa kunagura amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose ahasanzweho naho agakomeza ibikorwa mu ntumbero yo gutsimbataza mahoro n'umutekano ako kamo bagatewe na buramatari w'iyo ntara kuri wa kane n'abanyene hari mu nama y'umutekano yabereye ku musenyi muri komine mpanda inyuma yaho mu duce dutandukanye tw'iyo ntara aciriye utugwi tw'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye nk'uko bishikirizwa n'abarongo y'intwaro ngozi naho abanyagihugu bo muri komine gashikanwa batarubaka utuzu twa basabwa kwegera baronkejwe inyigisho bamaze kutwubaka kuko ngo dufite akamaro kanini ngo ngo turetse gutabira imirima utwo tuzungo turanakinga indwara kandi tugakingira ibidukikije ku babikora bakurikije inyigisho bahawe n'inkuru tubaza apolinaire muzagara utwo tuzu twa sugumwe mu kutwubaka umwanda mukuru na muto biratandukana umwanda muto utwagwa mw'ibido canke ibagaje nitwiyo gutyo yuzuye ugaca uyifundikira ukwezi kose kugira uyice udukoko bita bagiteri mu gifaransa uwo mwanda muto baca bawukoresha nk'ifumbire bariko babagara ibitegwa ngo bigaca bitotahara ku mwanda mukuru nawo uko umuntu yihagaritse aca asuka mu kinogo c'imetero zibiri urushi rw'umunyota ukica kwica udukoko n'imicafu ibyo umuhinga Desire Bigirimana wo muri Odebe yita desinfecta mu gifaransa gutyo ako kazu ka sugumwe ngo ntigaheza kanuke canke kazemwo udukoko iyo kuzuye baca bagafundika neza umwaka wose ukimba ikindi kinogo iruhande ukanatwara niyo dare yarifundikiye icyo cuzuye ivyo ngo bituma abarimyi baronka umwavu mwiza ata amafaranga bibatwaye uwo muhinga musitanteri wa komine gashikanwa reka na kinyomvyi antoine arongoye ishirahamwe odebe bagasaba abanyagashikanwa eka n'abandi gukoresha mwene ubwo bwiherero mu makomine ya gashikanwa na ruhororo odebe ikaba yigisha ubwo buhinga ikanatanga n'ayo madare afundikira utwo tuzu twa sugumwe ingozi ponari muzagara radio isanganiro urakoze muzagara tuve ingozi tugaruke hano mu gisagara cya bujumbura abanyagihugu ba muri karitsiye musama na nkengabusoro muri zone kanyosha bavuga ko inzu zimugoyi n'agacangisha inzu habwa inzira aho imvura igiye iguye tuzura amazi agatera abanyagihugu inzu nazo zikabomoka bagasaba ko ibikorwa aho mimaze gutangura byohera vuba imvura itaragwa kugira amazu ntazasubire gutwagwa amakuru yo mu makungu hari n'uwundi munyekongo paul mirambwe yahuriye mu yahungiye nako mu birigi aciye mu gihugu cya senegal akaba ku bucamanza ubasaba gutahukanwa iwe kugira ngo aze kwagiriza uwo yarayafashwe kuko avuga ko yiboneye neza byose nyine byagenze ku cyicaro cy'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi akaba yagiriza n'uwundi muri icyo cyaha umushikiranganje gaspar abanyankibona jejwe indero n'amashuri ya kaminuza akaba yaciye asohora urwandiko kuri uwa gatanu gushira mu ngiro iyo ngingo ibubanza abarongoye y'amakomine basabwa n'aburamatari kunagura amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose ahandi naho ngo akomezwe mu ntumbero yo gutsimbataza uwo mutekano nayo abakenyezi imboneza ku rwego rw'igihugu bakoraniye mu nama yabahuje aho bemeza ko basanze umukenyezi w'umurundikazi amaze gutera intambwe mu bisata bitandukanye ariko kandi ngo umukenyezi w'umurundikazi araca afise ibindi ubu ategerezwa gushiramwo inguvu gusumba